bakotxak besekretia bat du. Beko segia. Hortan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zuen, zinema zitzegiten hasten bara ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan helburua ez aizaita bost klon, klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Haien irugarren sorkuntza da, ikusiko duzu gaur aurkezpen bat. Ez da eh, ikusgarri amaitua, oraindik sorkuntzan dira, baina gero ondutik galdera guztiak pausatzen alko dituzue eta itzikten alko duzue egikin. Iragan astean, dantza garaikidean ari diren amaia lizaran eta leire otamendi dantzariak mendizolan kulturgunean ziren, endaian aste bateko sorkuntza egon bat burutzen. Izan ere, karrikan plataformaren laguntza jaso du aurten amaia elizaranen proposamenak, eta laguntza honi esker blok izeneko lana garatzen ari dira asteotan. Endaian izan ziren iragan astean, eta aste honetan berean, luson aurkitzen dira Arrixuri gelan. Ba, iragan ostegunean, mendizolan kulturgunean, egindakoaren lagin bat publikoarekin partekatzeko aukera izan zuten ez, dantzariek, Beraiekin mintzatzeko tarte bat ere hartu genuen. Amaia Lizaran eta Leire Otamendi dantzariekin mintzatu gara proiektu berri untaz eta beraien adirazpena gurera ekarriko ditugu. Astapen batean Amaia Lizaranek kontatu diku bere hirugarren lana dela blok izeneko egitasmo. Amaia Lizaran. Bai, blok nire hirugarren lana da, koreografa bezala eta Leire Otamenderekin batera garatzen ari naiz, <laughs> Eta, bueno, e, oraintxe bertan gure laugarren astean gaude, guain gure entxegu irekia egin dugu, eta guain egia da bi aste gehiago ditugula, amekan eta ondoren estreno aurretikan donostian gora. Eta estrenoa maiatzaren amaikan da. Karrikarako e, prestatutako lan bat da duan bi, biak bidantzariak egongo zarete holtza gainean eta aipatu duzunez blokeoaren gai zabal hori eh, Unkitu nahi izan duzu lan honetan, dantza garaikidaren bidez e, gorputzen hartzeko jolas hori ere holtza gainera ekarrez. Bai, egia da asiratika ideia argi neukala blokeoena. Orduan, e, improvisazioen bitartez, egon ginen ideia hau investigatzen eta ikusten nora nora zen edo nolako erresistentziak e, ateratzen diren gure bi gorputzen artean eta hortik aurrera ba gutxinaka pieza sortzen joan da. Eh, Leire, e, zure gana etorri zen da maia, zurekin, egin nahi zuen lan hau, elkarra zautzen ala ere? Ba, bai, e, txiki txikitatik egiten genintun kursioak batera, e, artelekun, Eta, bueno, gero bakoitza bere aldetik juntzen ikasketak egitera Madrilera, Holandara, eta hortik urte batzutara elkartu gera berriro dantzagunean, errenterin. Eta klaseak eta hola batera hartzen genituen, baina bakoitzak bere proiektuekin zebilen. Eta lehen urtean amaiak eskatuzun karrikaneko laguntza hau, eta buruan zeukan eska batekin egitea, eta nire izkin izan, eta bai ezkoarekin. Eta nola ikusten duzu lana? aurkeztu izunean eta hasi zaretenean lantzen eta zuk nola bizi duzu? E, egia da maiak ideia buruan zuela eta improvisazioaren bitartez e, landu dugun ez pieza hau e, oso biena da. Amaiaren materiala da, amaiak e, a, berak erabakitzen du nundik jo, nundik ez jo, baino materiala nundik atera den eta hori guztia biena izan da hori nahi sentitzen tokizkanpo dantzatzerakoan. Oso elkarrekin egin dugu orduan gustora. E, natural sentitzen da, izan ere mogimenduan eta hori oso ondo. musika eh, belako taldeko bateri joleak sortu du prezeski ikuskizun honetarako? Bai, hori da. Bueno, lander, lander zarakain tolosako bueno, laguna da. Ta, bueno, beti neukan buruan, jo, ba, igual noiz bait zeo egin barko genuke batera, eta, bueno, galetu nion ea zeukan denbora egiteko, ze goraino daude. Eta azkenean baiezkoa eman zigun, eta, bueno, ba, poliki-poliki bera bere materiala bidaltzen joan da, gu entzuten, ensaiatzen, probatzen, gero bera ere baita etorri da entxeguetara ikustera pixkat nondikan gindoa zen, ze beretzat ere bai zerbait berria zan, zu inoiz e, dantzarako musikarik egin. Eta, bueno, ba, guainikan prozesuan dagoen zerbait da, baina oso pozik nago egia esan. Gaur endaian egon zarete errepika publiko bat izan da, lehen eh, amabos minutuak edo orain arteko eh, lanaren lagin bat eh, eskaini duzue, ondoren publikoaren galderak etorri da, noa bizi duzu ez hori? E, maiz izaten dituzolako aukerak lanaren erdian, prozesuaren erdian publikoarekin partekatzeko? E, bueno, egia esan uste e, interesgarria dela, ze guretzat ere bai situazioan jartzen dugu ja publiko batei erakustega. Eta interesgarria da, baina ere guretzat pixkatzaia da, ze handikan ez dago lan hori bukatuta, orduan guandikan galdera asko ditugu gure buruan eta zaila itezango galdera batzuk erantzutea. karrikan plataforman baitan eh, aritzeak ere zerrekarri ekarri eh, Bilbo, Gasteiz, Luso, Luso neongo zarete astean zehar, eh, horre guztiak zer ekartzen du? E, eh, nere ustez oso aukera ona da, karrikanek laguntza handia ematen du batez ere bai prozesuan eta gero divulgazioan edo difusioan e, lan hau herritarrek ikus dezaten. Ez da bakarrik prozesu bat, eh, hilabete e, batekoa eta gero estreno bat eta hor bukatzen da, ezik eta laguntzen dute e, eh, amarra aktuazio inguru e, argitaratzen edo aurkezten Euskal Herri mailan, e, Frantzian. Orduan oso aukera ona da, ze hor jendeak ikusten zaitu, e, bueno, nire ustez rekompensa oso ona da hori, ez da bakarrik prozesua egin eta agur, baizik eta, bueno, bizitza ematen diozu piezari. Eh, azken galdera bat nuke, e, eh, irugarren lana dela esan duzu amaia, e, bakarkako edo e, konpainia bat sortzera iritsi zara, zure koreografia lanak egiteko e, bide bat hartu duzu, edo orain arte beste konpainiatan ere egon baitzara, e, han eta hemenka egon zara. Bueno, e, galdera hau ezakat oso argi guen ze ez nuen inoiz espero nire gauzak egitea, nire buruan ez da inoiz hau egon. Eta lehen aldiz, lehenengo lana aurkeztu nuen etikan, pentsatu nuen jo bagian, ez da bide, etxarra, Ze disfrutatu indet, eman aldi asko egin ditugu handik, aurrera, eta egia esan oso lan asko inbar da, baina gero rekompensa izugarria da, orduan, Bueno, ikusiko dugu bideak. Bai, bideak esango dugu. Pamaia ba, Elizaran eta Leire Utamendi dantzariak entzun dituzue eta hartara blok izeneko lana eh, prestatzen ari dira asteotan, karrikan plataformak ematen dituen laguntzei esker garatzen ari diren lana da hemendik gutxira esteinatuko dutena. Eta karrikan plataforma aipatu dugula, karrikan plataforma zer interesatuko gara gaurkoan. Eta Bilboko Herrikoetxeko kultur teknikaria den eh, Pedro Ormazabalen adierazpenak eh, gure da ekarriko ditugu, berekin ere mintzatzeko aukera izan baitugu. Aipatuko dugu, karrikan plataformaren baitan eh, zazpi partaide aurkitzen direla, Herrikoetxeak, Bilbokoa, Iruñakoa, gazteizkoa eta endaiakoa. Euskal Herriko irigunea, Nafarroako Kero Teatro Antzerki Taldea eta Liburneko Herriko Etxea ere. Ba Pedro Ormazabalek, esplikatu dugu aurten gotz, bi lan lagunduko dituztela. Bata, blok izeneko lana eta bigarrenak, Christof Paviaren, sori gizonaren, elezar izeneko egitasmoa. Pedro Ormazabal. Hori da, hau oin momentu honetan ikusi duguna maia izan da bata, eta bestea iparraldekoa, bertako endaiakoa, Kristof Pabea, bera Mr. Kofe, betxe hau dezaten dela frantxezez, eta igeze bakarri bat izan zen, aurten e, Euskadi e, akitane berria eta Nafarroko dilu laguntza eukin dugu, eta aukera izan dugu, ba hori laguntzako ba, zorkuntza bi, eta kasunetan dantzaskoa da, eta e, ba, performance bat izango da beti ere karrikarako lan hoiek, Laguntzen dituz eta gazte konpainiei H berri bat eman nahi arnas berri bat. Bai. E, dau susunduta konpainie berriei, ez? Azten dire zena kale arte da, arde, e, kaleko hartetan edo be e, proiektu pertsonal baten bat bada, osea dinote e, pertsona bat ja mundu honetan e, berri ez dana, osea ja, ja, biblia daukana, baina kasu honetan proiektu pertsonal edo berri bat dana. Orduan kasu horretan be Kristof kasu honetan beti zinde apurbet bere orrazkerak eta egin ditu, baina kasu honetan ba, lan barri bat da, aktore bat, e, musikagaz eta bueno, ba, performaz e, zozer ezberdina eta horregaitik naiz eta bera jai bilbide luze bat eukin, aukera eukin du ba, karrikan e, bueno, diru laguntza jasotzeko. Mhm. Bilboko udala, endaia, e, lusoko ameka Eh, karrikako hartzen fabrika ere aurkitzen da gazteiz ere bai, e, elkar gune horrek zer sortzen dizu zuei denei? Bueno, aukera dago tenen guztetan, guztetan eta be lurraldetasuna egitea. E, ni pentsio aldun neurria egin behar dagoena ez. E, Egi edak kaleko hartetan euskerarena igual e, zailagoa da, ze normalean edo askotan testu barik direzelako, baina kasu honetan Kristofena egongo da Euskara eta Frantsesez, naiz eta grabatuta eta bakoitzan ipetxe hot bere, bere esparruan, ba, egin behar du apurretxu bete ba hori herrie, e, muga fisiko hori na hor, ba, bera bota, eta ez, ezagutu ez apurret bestaldeko jentea be, ze pentsa gauza askotan e, antxerakoa garela, ba, bakoitza beti gau begire ba, berantza eta zu eta pentsetan dut zergaitik ez, ba, kasu honetan ezagunak, neuzkan e, eh, batzuk beste proiektu bategaitik, esaterako kasu honetan zado Sabina edo Aureli e, eta edo Belen Nafarroatik eta ebatxe egin duen zergaitik ez danon artean e, ateratzea honeik diru laguntza karrikanekoa, ze beste alebe oso importanteak eta beharrezkoa dira kaleko artetan ze ez dauz hainbeste. Ongi da, baldintza, eh, esan dugu gazte, konpagina gazte izatea, karrikako lan bat eh, prestatzea edo proiektua aurkeztea da, Euskal Herrikoa izan behar dira konpagina? Bai, hori da, ezin behar da Euskal Herrikoa, mugako alde bietakoak, iparraldeko edo galdekoa. Naiz eta gel, liburneko e, eh, udala bebai sartut egon, baina beraiek e, bakarrik sartxean direz difusiorako, beraien jaialdira festaz dira joango da, baina e, proiektuak Euskal Herrikoak izan behar dira. Eta bakarrik eh, hasieran e, eh, ginen bakarrik emote aukera konpainia berriei baina esan genu zergetik ez be hori ibilbide badauka baina proiektu pertsonal ez berrena bada teorian barri bet izango bas moduan ez da hasi berrie baina berarentzako lan barri bet kasu honetan Kristoforena. Bakarrikan plataformako partaide den Bilboko herriko etxetik, Pedro Ormazabal kultur teknikari duzue, eta karrikan plataformaren inguruko argipide gehiago nahi badituzue jakin webgune bat ere baduzuela eu hain zuzen ere. Eta gaurko emankizunean, azpitik entzun duzuen musika belako taldearena denez, aprobetsatuko dugu orain ere, belako taldearen lan berrienaren entzuteko hause duzue, talde bizkaitarrak orain dela gutxi plazaratu duen azken laneko piezetariko bat, mazken kultur alea. Bai, lehen kantuan nolabait, ba, bueno, tostaren filosofia edo izladatzen du bere, bere baitan. E, kantu horretan e, zazpi hizkuntzak eh, agertzen dira. Eta, bueno, nik uste da, kantu bat e, Michel Duko komposatua, eh, oso positiboa, baikorra, eta, eta oso alaia, ez? Eta hori nahi genuen izatea, ba, bueno, tostaren espiritua, azkenan danak elkarrekin e, ulertzen bai dugu indartsuak, eta eta gu esaten dugu sumendi baten e, gisakoa izan gaitezkela, Eta, bueno, hori da kanta honen e, oinarrea. Batosta bandako zuzendaritza artistikoan dabilen igorrotxoaren adirazpenak eh, jarri dizkizuegu, ostira lontako kantuz kantu emankizuneko gonbidatua izanen baita. Tosta izeneko egitasmoaren inguruko nondik norakoak bilduko ditugu ostiralontan, orain dela hilabetezun baitzu, diska bat plazaratu izan baitzuten erranen dugu, hizkuntza gutxitu du kulturetako amar musikari eta kantarik osatzen dutela Tosta banda, beren sustraiak nazteko eta partekatzeko gogoz. Euskal Herria, Eskozia, Galizia, Irlanda, Frisia, Kornuaies eta Gales dira ortezkatuak, eta labada anistasunaren orkestra den tosta ezagutzeko aukera izanen dugu, Ego ostiral ontan, kantuz kantu emankizunean, jakinik, hemendik gutxira ere, itzordu zumaitzu, proposatuko dituztela holtza gain apirilaren ogoita seitik ogoita behatzira, gazte izen, iruñan, donostian eta bilbon ere izanen baitira. is blue. De scootjes, het zielneke spetter. Juist bij mij het wetter is koel. Cantarte, hey, galicia, lingua galega. Consolo de todos los males, alivio de pena. Atlantikoan tostarik tosta, arraunean itxasuntzia. Hizkuntza en petaloes, bela haundi bat josia. Irlanda, Frisia, Gales, Galizia, Kornuales, Eskozia Anistasuna eglora du, izkuntzen itxasuntzia Bauz izan da, gaurkoak eman duen guztien nire aldetik, bihar arte izan ongia jo. Oh.